يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Enyi mlioamini, mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru. وسبحوه بكره واصيلا Na mtakaseni asubuhi na jioni. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما Yeye na malaika wake ndiyo wanakurehemuni ili kukutoweni gizani mwende kwenye nuru. Naye ni mwenye kuwarehemu waumini. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما Maamkiano yao siku ya kukutana naye yatakuwa salama na amewaandalia malipo ya ukarimu. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا na muhitaji kumwendea Mwenyezi Mungu kwa idhini yake na taa yenye kutoa nuru. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا Na wabashirie waumini ya kwamba wana fadhila kubwa inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Wala usiwatii makafiri na wanafik na usijali udhia wao.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 yako waliohama pamoja nawe na mwanamke muumini akijitoa mwenyewe kwa nabii kama mwenyewe nabii akitaka kumoa na halali kwako wewe tu si kwa waumini wengine sisi tunajua tuliwafaridhia wao katika wake zao na wanawake iliyowamiliki mikono yao ya kulia ili isiwe dhiki kwao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Turji man tashaa minhunna wa tuwi ilayka man tashaa wa man ibtaghaita mimman azalta ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما Unaweza kuakhirisha zamu kwa umtakaye katika wao na umsogeze umtakaye. Na kama ukimtaka yule uliyemtenga basi si vibaya kwako. Kufanya hivi kutapelekea yaburudike macho yao wala wasihuzunike na wawe radhi juu ya kile unachowapa wao wote. na Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo nyoyoni mwenu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. La yahillu laka nisaa min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk وكان الله على كل شيء رقيباً Baada ya hawa hakuhalaliki wewe wanawake wengine wala kuwabadilisha kwa wake wengine ingawa uzuri wao ukikupendeza isipokuwa yule uliyemmiliki kwa mkono wako wa kulia na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu الله أكبر الله أكبر la ilaha Enyi ambao mmeamini, msifuni Mwenyezi Mungu kwa namna mbalimbali za sifa na mfanye hayo kwa wingi na mtakaseni na kila kisichokuwa laiki yaye mwanzo wa mchana na mwisho wake. Na yeye ndiye aliyekuahidini kukupeni rehema yake na upole wake na malaika wake wanakuombeni maghfira na uongofu ili Mwenyezi Mungu akutoeni kwenye giza la ukafiri na upotovu, mwende kwenye nuru na utifu. Na Mwenyezi Mungu hakika ni mkuu wa kuwarehemu waumini. Mamkio yao siku watakapokutana naye ni amani na salama kwao. Na amewatengezea kwa vitendo vyao ujira wa ukarimu utakaowaonyesha fadhila zake. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma kwa watu wote wapelekee ujumbe wa Uislamu ushuhudie haki na uwabashirie waumini kwamba watapata kheri na thawabu na uwaonye makafiri kuwa watapata mwisho mwovu. Na umetumwa uwe ni mwenye kuwaita viumbe vyote vimwendee Mwenyezi Mungu kwa amri yake na uwe ni taa ya uongofu kuwaongoa kwa nuru yake waliopo katika kiza cha shaka. Na wabashirie waumini kwamba watapata kheri kubwa ya kuzidi katika dunia na akhera na wala usiwafuate makafiri na wanafiki wala usijishughulishe na maudhi yao na mfanye Mwenyezi Mungu ndiye wakili wako wa kumtegemea kukulinda na madhara yao na shari zao na Mwenyezi Mungu anakutosha kabisa kuwa ndiye mtegemewa kukifia na kukinaisha Enyi mlioamini mkifunga ndoa na wanawake waumini kisha mkawataliki kabla hamjawaingilia basi haiwalazimu eda wao mkawa mnaihisabu basi wapeni kitu katika mali kwa kuwapoza na mwatoe majumbani kwenu bila kuoletea madhara yoyote ewe nabii hakika sisi tumekuhalalishia wake zako uliowapa mahali na tumekuhalalishia wajakazi uliowamiliki mkono wako wa kulia katika aliyokuneemesha Mwenyezi Mungu na tumekuhalalishia kuwao mabinti ami zako, na mabinti wa shangazi zako, na mabinti wa wajomba zako, na mabinti wa dada, yani ndugu wa kike, wa mama yako, waliohama nawe. Na tumekuhalalishia mwanamke muumini akijitolea nafsi yake bila ya mahari, nawe ikawa unataka kumwoa na umempenda. Kujitolea huku ni kwako wewe tu na si kwa wengine. Kwao haifai hivyo. Tunajua hukumu tulizowafaradhia waumini kwa wake zao na wajakazi wao na tuliokuruhusu wewe si wao ili siwe dhiki juu yako kwa tuliokuhukumia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe madhambi ya waja wake, mwenye kuwarehemu kwa ukunjufu. Unaweza kumwakhirisha mtakaye katika kugawa zamu na ukamjongeza mtakaye na kumtaka uliyemwakhirisha zamu yake hapana na wa juu yako. Hivyo kuachiliwa utakavyo wewe karibia zaidi kupelekea furaha yao na baada ya kuwahuzunikia na wao wote wawe radhi kwa uliowapa. Na Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zenu ya kuudhika au kuridhika kwa waliokufanyieni sharia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani, mpole hafanyi papara kwa adhibu hawakuhalalikii wanawake wengine baada ya hawa wala kuwapa talaka kwa ajili ya kuwabadilisha kwa wengine watakao hata ukikupendeza kwa uzuri wao. Lakini Mwenyezi Mungu amekuhalalishia wajakazi ulioamiliki kwa mkono wako na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu na anakihifadhi.